سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna karatu a littafin al'adabul mufrat littafin da abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafi ne wanda ya tattaro hadisai wanda suke magana a kan laduba na addinin musulunci idan ba a manta ba makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na 322 babin da ya magana a kan hakaito labari na wani wanda wannan babu laifi baya zama giba to a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a wani sabon babi shine babi na 323 uku. haka ne ko? 323 kenan haka ne shi ne babu man satara Musulman, babu man satara Musulman. imam al-bukhari ya ce babu man satara Musulman, babu wanda ya suturta musulmi mai ake nufi da suturta musulmi a nan shi ne wani aibin musulmi ya bayyana ga wani musulmi to sai ya suturta shi ma'ana ya lullaba wannan aibu nasa wanda ya bayyana ba zai yayata shi ba mutane su sani ba zai yada shi ba mutane su ci sai ya rufe asirin wannan musulmi ya suturta shi to shi ne abinda malam yake nufi da babu man satara musulman قال الإمام البخاري حدثنا بشر ابن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا إبراهيم ابن نشيط عن كعب ابن الكما عن أبي الحيثم قال جاء قوم إلى أقبة إلى أقبة ابن آمر فقالوا إن لنا جيرانا yashrabuna wa yaf'aluna afanarfa'uhum ila ilal imam qala la sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya man ra'a amin musulmin auratan fasataraha kana kaman ahya maudatan min qabriha wannan hadisin ya fito daga abi haifa kada ya ce ja a ƙaunin ila ukubata ibn amirin waɗansu mutane sun zo wajen ukubatu ibn amirin ukba ibn amir sahabi ne sahabi ne to suka zo suka same shi faƙalu suka ce na lana jiranan mu muna da waɗansu makwabta ya shirabu na suna shan kayan maye ko ka ce giya abinda da yake fitar da hankali wanda kuma a musulunci haramun ne sha wa ya falu na suna kaza suka dinga lissafo ayyukan da suke yi na laifi afanar fahim ilal imam suka tambaye shi to mun kai su kara wajen shugaba wajen imami mun kai su kara mu je mu ce ga abin da suke yi don a yi wasu hukunci a ladabtar da su kalala sai ce a aba ruwanku karku kai shi kara ina dalili ya ce sami'utu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya domin na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yana cewa man ra'a min muslimin auratan duk wanda ya ga wani abu na laifi a wajen dan uwansa musulmi laifi ana sai a kira shi da aura al'aura domin yadda mutum baya son a ga al'aurarsa to galibi mutum bai cika son a ga laifinsa ba a ga kuskurensa galibi wani ma in zai yi zunubi sai ya ɓoye bai son a gani to kamar yadda mutane suke ɓoyen al'aurarsu haka masu laifi musulmai masu imani su ma ke ɓoyan laifinsu to yasa sa sai a kwatanta shi da aura da haka ya ce man ra'a min musulmin auratan wanda ya ga wata al'aura ta wani musulmi ma'ana laifi kamar yadda su suka ce sun ga suna shan giya suna kaza suna kaza to da ya gani fasa tara ha sai ya sitirta ta ma'ana sai lullube ta kamar yadda idan ka ga mutum cikin al'aba ba tufafi jikinsa za ka sanya masa tufafi sai a ce ka suturta shi to shi ma da ya ga laifin sai ya suturta wannan laifin suturtawa shi ne sai ya ɓoye laifin bai faɗa ba bai je ya kai ƙara ba bai gaya ma wani ba cewa ga abin da suwa da suke sai shiru da bakinsa to manzan allah ya ce wanda ya haka kana kaman ahaya mau'udatan min kabariha to kamar mutunan da ya rayar da ma'uda mau'uda ita ce ɗiya mace wadda aka binne a jahiliya a su ta binne 'ya'ya mata to wanda ya rufe musulmi ya rufa masa asiri ya ɓoye masa laifinsa ya ce kamar ahaya mau'udatan min ƙabariha kamar ya rayar da matacciyar yarinya ne wadda aka binne min ƙabariha daga ƙabarinta matsayinsa da darajarsa da falala abinda ya aikata da haka wannan hadisi ya zo ya ambata sai dai wannan hadisin malamai na hadisi sun ce hadisi ne da ifi saboda a cikin isnadinsa akwai akwai abu haifam al-misri abu haifam al-misri wanda ya ba da labarin cewa waɗannan mutane sun zo wajen uku ba ibini amir sun tambaye shi za ga an ce an ka'ab ibini alkama an abi haifan? to shi wannan abi haifan ko abu haifan? a kansa ne aka da wannan hadisin a kansa ne malaman hadisi suka ce hadisi ne mai rauni imamu zahabi a cikin littafinsa al-mizanul itidal ya ce layu urafu wannan mutum ne ba a san shi ba kenan rawi ne majhul rawi ne wanda an jahilce shi wannan kuma ya nuna ya faɗi sharaɗi ɗaya daga cikin sharaɗai na hadisi ingantacce da haka hadisin ya zama mai rauni sai dai darasin da ke cikin hadisin rufe asirin musulmi idan aibinsa ya bayyana to wannan abu ne mai kyau a musulunci akwai hadisai da dama wanda suka zo suka kwadaitar zuwa ga kwadaitarwa ga irin aikata haka nan da haka darasin da abinda hadisin ya kunso shi wannan kana iya cewa thabitun tabbatacce ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta wannan isnadin ba ba kuma da waɗannan lafizza wanda muka ji ba cewa wanda ya yi za a ba shi lada kamar ya rayar da yariyar da aka binne ta za a rayar da ita su da haka hadisi ne da ifi hadisi ne mai rauni muhammad nasu jina albani rahimullahu ta'ala ya raunana hadisin a da ifi al'adabin mufrad ƙalal babu ƙaunin rajil halakan nas wannan babi na gaba zai karantar da mu matsayin mutum ya ce halakan nasu mutane sun halaka mai matsayin wannan a musulunci yanzu kuma imamul bukhari zai fara ambata mana waɗansu daga cikin ladubba na magana ladubba na zance akwai kalmomin da ba a san amfani da su a musulunci akwai magana da ba a san a faɗe ta a musulunci to zai ire-iren waɗannan ladubba na magana su ne imamul bukhari zai kawo mana hadisansu sai ya fara da wannan mutum ya ce halakan nas mun gane eh, mutum ya ce mutane duk sun halaka ko ka ji mutum ya ce ai ba sauran mutanen kirki ko ya ce ai masu imani sun kare to fadar ire-iren waɗannan maganganun mai matsayinsa a musulunci shi ne imamul bukhari ya babi ce babu ƙaunar rajuli halakan nas babu mutum ya ce mutane sun halaka قال البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك an suhailin ibn abi salihin an abihi an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala idza sami'ta ar-rajula yaqul halaka an-nas wa huwa ahlakahu madala ce idan kaji wani mutum yana cewa halakan nasu mutane duk sun halaka mutane duk sun halaka ma'ana cewa mutane duk sun halaka ma'ana da nufin mutane duk sun duma cikin saban Allah har Allah ya fushi da su sun halaka ba su da rabo kenan a gobe kiyama to maza ce idan ka ji mutum yana cewa haka fa huwa ahlakuhu to shi ne ya halakar da su amma ba su halaka ba wannan fa huwa ahlakuhum yana zuwa da arrafi yana zuwa da rufa yana zuwa kuma da fataha a halakuhum a saman kafin ɗin yakan zo da a halakahum ko a halakuhum mun gane kamar yadda ya zo a nan a halakuhum ma'ana shi ne ya halakar da su amma su ba halakakku ba ne ba ma'ana shi ne ya ce su halakakku ne amma ba halakakku ba ne ba bai yiwuwa a ce mutane duka sun halaka daga nan har duniya da tashi ba a rasa mutanen kirki to sai dai a ce waɗansu mutane sun halakar da kansu da aikata zunubai amma ba za ka yi umumi ba ka ce duka mutane sun halaka domin kau kaji wani ya faɗa haka to manzala ce shi ya halakar da su amma allah bai halakar da su ba idan ya zo da zamma kenan idan ya zo da fataha kuma cewa ba huwa a halakahum to ana nufin shi ne ya fi su halaka shi ba ce mutane sun halaka ba to shi ya fi su halaka domin duk wanda za ka ji ya faɗi irin wannan maganar ka kalle shi shi yana yin awo da kan shi ne shi yana ganin yadda shi ya halaka to kowa ma haka ya shi, da haka sai ce mutane duka halakakku ne wanda ka je yana magana yana cewa a yanzu duniyan nan ta lalace wani ne bai kaza ai kowa ma yana yi to shi in an ce a kamo mai yi shi yana ciki shi yasa tun da shi yana yi yanzu kallo yake kowa ma yana yi da haka daga cikin maganganun da ba a so a fada akwai wannan halakan nas yana daga cikin ladabi na zance kaurace ma irin wannan maganar ba a son mutum yana fadar irin wannan maganar ko da na mutanen kirki a duniya gabaki daya ko nuna cewa mutane duk sun lalace sun halaka to wannan bai dace ba duk yadda al'amura suka lalace ba a rasa mutanen kware mutanen kirki mun fahimta malam ya ce babu la ya ƙulu lil sayyidun babi na gaba zai karantar da mu cewa ba a cewa munafiki sayyid shugaba kenan sayyid kenan daga cikin lafuzan da ba a son amfani da su akwai cewa mutunan da ya munafincinsa ya bayyana cewa shi munafiki ne a ce mai sayid babu kyau mun gane amma mumini mai imani kana ce mai sayid babu laifi wanda sayid yana nufin shugaba shugaba kalma ce ta girmamawa wadda ake amfani da ita ga wani mutunan wani shugaba ko wani jagora na al'umma to idan mutum munafiki ne ba a amfani da ita a kan shi mun gani ƙalil <clears throat> bukari haddasa aliyu ibn abdullahi ƙala haddasa na mu'az ibn hishamin ƙala haddasa abi an katada an abdullahi ibn buraida an abihi kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la taqulu lil munafiqi sayyidun ko sayyidun fa innahu in ku yaku ku faƙad ashabtun rabbaku wannan hadisin daga abubu raida an abihi ya karɓo shi kuma daga mahaifinsa kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta ƙulu lil munafiki sayyidu karka ce wa munafiki sayyid shugaba kenan karka ce masa shugaba ka ce masa sayyid maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mun gane kenan musulmi kada yake ce ba haka manzala ce fa innahu in ya kusayi da ku domin shi mutunan da yake munafiki in ya zama shugabanku faƙad askattumul rabbakum to haƙiƙa ku kun fusatar da ubangijinku kun fusatar da ubangijinku ke a ce dai musulmi sun lalace har munafiki ya zo ya zama shugaba ba ka ga wannan mutanen sun fusatar da ubangiji mun gane a sayyid suka ce ma'anarsa wa huwa almustahiqu lis shi shine mutunan da ya cancanci zama shugaba shi ake ce masayyid mun gane ay al-asbabul aliya allati yastahiqu biha zalika mutum yana da waɗansu siffofi ko waɗansu halaye maɗaukaka wanda suke qualified su zai iya zama shugaba fa ammal munafiqu fa innahu lamma kana mawsufan bin ƙais la yastahiqu hadha al-ism to amma shi kaga munafiki ya bai da waɗannan siffofin da shugabanci mutumin da ya ɓoye kafarci ma a zuciyarsa ya bayyanar da musulunci ba a da wannan siffofi na shugabanci da haka yana da naƙasu da ta waya la yastahiqu ku al isu da aka bai dace a kira shi da wannan sunan ba mun gane sannan fa tasmiyatuhu bidhalika wad'un lahu fi makanin lam yad'ahu Allahu fihi sannan kace wa munafiki shugaba din sayyid to kuma ka kai shi matsayin da Allah subhanahu wataala bai kai shi ba ka kai shi matsayin da Allah ta'ala bai kai shi ba to wannan aikin na kai shi matsayin da Allah bai kai shi ba sai Allah ta'ala ya fusata sai ya fushi da mutum sai ya fushi da mutum mun fahimta su don haka idan wani an san munafiki ne to ba a ce mai sayid sai dai a kira sunan shi duwanda za ka ji an ce mai sayid to shugaba ne sannan ya zama tuna da waɗansu halaye da ɗabi'u wanda waɗannan halaye da ɗabi'u suna nuna ya cancanci ya yi jagoranci to shi ake ce mai sayid da haka ba a ce wa munafiki sayid wannan hadisin hadisi ne sahihi قال البخاري باب ما يقول الرجل إذا زكيا wannan babi zai karantar da mu abinda mutum zai fada idan zukiya idan aka yabe shi idan aka yabe shi mutum ne wani ya zo dinga yabansa a gabansa ko a cikin mutane ya dinga yabansa to shi wanda aka yaba din me ya kamata ya ce me ya kamata ya ce shi wanda aka zo ana ya buɗe? kila mutum ne yana taimakon bayan Allah yana taimakon bayan Allah Allah ba bashi dukiya kuma yana ke yana taimako da dukiyar sai aka zo ana faɗar ayyukan da yayi kila ma a masallaci yana wurin kuma ana tayabansa ana nuna cewa ya cancanci a yi masa fata na alkhairi to a irin wannan lokacin mutum yana cikin haɗari. domin wannan yaban zai iya jefa masa riya ta shiga aikinsa ko kuma al'ujuba al'ujuba as-sum'a kar sai a rusa aikinsa tushe shi idan mutum ya ji irin wannan akwai addu'o'i ko zikiri wanda ya kamata ya faɗa don ya tsarkake aikinsa da garya da kuma as-sum'a shine imam bukhari ya ce babu ma ya kulun rajulu ida zukiya abinda ya kamata mutum ya fada idan an yabe shi idan wani ya zo ya dinga kuranta shi ya dinga kuwa idan an dinga fada ayyukan su na alkhairi. Ƙarar Buhari ƙarar dasa na Mahlad abin malakin ƙarar dasa na Hajjaju abin Muhammadin ƙarar asabar Mubarak abin faɗala abin Bakar abin Abdullahi al muzani. an adi ibin arda ƙala, kana ar-rajulu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam idza ya qala allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfir li ma ya ya'lamun wannan hadisin an karbo shi daga abu arda abu arda'ata abu kala ya ce kanar rajulu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam mutane a cikin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance sun kasance a shi abu arda sunansa adiyu ibn arda ata adiyu ibn arda ata yayi ma umar ɗan abdulaziz gwamna a lokacinsa sannan kuma malamai suna cewa sika ne tabi'i ne ka gani kuma shi ne yake ba da labarin cewa kanar rajilo mutum ya kasance min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka yabe su idan aka yabe su mun gane idan aka yabe su aka kuranta aka gwarzanta su aka faɗi waɗansu ayyuka na alkhairi to ƙara suna cewa ko sai ya ce allahumma a khizini bi ma ya Ya Allah karka kama ni cikin abin da suke fada ma'ana abin da suke fada dinnan Allah sa ya zama gaskiya ne kar a kama da a ciki an zo ana cewa ka aiwa ne ya yi kaza ya yi kaza ya gina masallaci allah ya saka mai da alkhairi ya gina makaranta allah ya saka mai da alkhairi shi ma allah ya gina mai gina aljinna kaga yabo ne to sai ce ya allah karka kama ni da wani abu na laifi cikin abin da suka faɗa ma'ana abin da suke faɗa din nan allah ya sa haka niki to mai dan ba haka mutum yake mutu za a kama shi sun faɗa abinda ba haka mutu mun fahimta sannan waghfir li ma la ya'lamuna kaga ai su yanzu nan yabo suke yi to kila kuma akwai waɗansu abubuwa wanda ba su sani ba na suka amma shi mutumin ya san yana yi da haka sai ce waghfir li kai mana gafara ma la ya'lamuna a cikin abinda ba su sani ba kuma wanda nake aikatawa to kaga anan mutum ya yi ƙoƙari ya ba kansa kariya ta hanyar roƙon allah abin da suke faɗa a kaina allah ya sa ya zama haka nike allah ya sanya ba haka nike ba balle allah ya kama ni abubuwan da nike yi wanda kila inda sun ji ko inda sun san su da ba su yi wannan bayanin ba da su kuma allah gafarta ne. to an ce suna faɗar haka don haka idan mutum ya samu kansa wani ne irin wannan aka yabe shi to sai ya faɗi wannan addu'a a cikin zuciyarsa insha Allah ta'ala wannan yabon ba zai cutar da shi ba kuma dama idan ba kumanta ba an mutu babin yabo a can baya inda har manzan Allah yana cewa duk wanda aka yaba a gaban shi kamar an yanka shi ne da wuka kamar an yanka shi ne da wuka an yahya ibn abi kafirin an abi qilaba anna aba abdullahi qala anna aba abdullahi qala li abi mas'udin aw abu mas'udin qala li abi abdullahi ma sami'ta an-nabiy sallallahu alaihi sallama fi za'ama qala bi ismadiyatur rajul wannan hadisin daga abu qilaba ya ce an na Abu abdullahi kala da abi mas'udin abu abdullahi ya ce ma abu mas'udin au abu mas'udin kala da abu abdullahi ko kuma a'a shi abu abdullahi shi ya ce ma abu mas'udin kun gane ba na ɗayansu ya faɗa ma ɗaya ko kuma wannan da ya ce ma wannan me ya ce ma sami ita nabi sallallahu alaihi wasallama fi za'ama me kaji annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba fada game da kalmar za'ama za'ama kalmar za'ama kalma ce wadda ake amfani da ita wajen hakaito labarin da ba a tabbatar da shi ba a ce za'ama fulan wane yana riya cewa ka gariyawa a batun nuna gasiya. ba nuna gasiya. to za'ama wannan kalma ta za'ama manzan Allah ya taɓa yin magana a kanta ƙawali sai ya ce e eh, manzan Allah ya taɓa yin magana a kanta to mi ya ce ya ce bi isa ya rajin tir da za'ama ko kuma tir da ita maɗiyatun rajul ko kuma tir da abin hawan mutum ko kuma allah wadaren abin hawa ita ma'ana almaɗiya abin hawa ake nufi da maɗiya to sai manzan allah ce tir da wannan kalmar sai manzan allah ya siffanta ta da abin hawan mutum wanda yake lalatacce mara kyau mun gane domin idan mutum zai je biyan bukatunsa me yake hawa ai abin hawa yake hawa zai hau sa ko raƙuminsa zai kai shi inda yake so to haka ma magana ai mutum yana yin magana ne don ya cimma wata manufata ta shi in labari ne kake bada ai manufaka shi ne a karɓi labarin a yadda da shi to kamar yadda wancan abin hawan mummuna ko mara kyau kaga ai zai tasiri wajen isar da mutum ƙilma ba zai kai shi inda ya kamata ya kai shi ba to haka ita ma kalmar za'ama take in an yi amfani da ita ba ta kai mutum zuwa ga manufar da yake so ya cimma mun fahimta a takaicen takaicewa dai abinda manzan Allah yake so nuna mana wannan kalmar ta za'ama ba a san amfani da ita a labarin da za ka bada kenan duk labarin da za zaka bada yi bincike ka tabbatar da shi ta yadda in ka zo bada labarin za ka ce wane ya ce kaza kana tabbacin ya ce amma idan ka ce za'ama to ba kawo da tabbacin ya faɗi wannan magana, don za'ama ka ce mun fahimta so wannan suka ce malamai suka ce yana nuna cewa ba a daga cin kalmomin da ba a san amfani da su a musulunci akwai za'ama tana da makwabtaka kwarai da gaske da zato kun san zato ma babu kyau a musulunci to za mu zo mu ga zato nan gaba amma dai yanzu ana magana akan kalmar za'ama ne amma duk da haka nan malamai suka ce babu laifi in an tabbatar da cewa wanda ake roto labarin nasa riya wani abu yake to ana iya faɗa kamar da alkur'ani ya bada labarin kafirai suna riya abubuwan da ba daidai ba ne ba za'aman labina kafaru allan yi ba su kaga sai allah amfani da kalmar za'ama cewa kafirai suna riya cewa ba za a yi tashin duniya ba kaga riyawa aka ce domin ai cewa ba za a yi tashin duniya ba gaskiya ba ne ba ba gaskiya ba ne ba to amma tun da akwai tabbacin su kafirin sun faɗi wannan maganar to sai alkur'ani ya amfani da kalmar za'ama da haka kai ma in wajen ba da labarin kana tabbacin abin da kake faɗa ɗin nan sun faɗe shi amma abin ba daidai ba ne ba to kana cewa za'ama plan wane yana riya cewa kaza to amma idan baka da tabbacin abin nan gaskiya ne kurokar kai amfani da kalmar za'ama babu kyau a musulunci tana da kalmomin da ba amfani da su mun fahimta hadisi ne sahihi ƙala al-bukhari ya yahya ibn musa haddasa na umar ibn yunus al-yamami qala haddathana yahya ibn abdul aziz an yahya ibn ya kasi ne mashi ko Allah ya la'ance shi kamar ka kashe shi ne wajen muni da illar faɗar haka ɗin da haka babu kyau mutum ya ce allah ya tsine mawa babu kyau inda ya mumini ne ko kafiri ne malamai sun yi saɓani suka ce shi ba kafirin in yana rayu ba a tsine masa domin idan ka tsine masa sai zo ya musulunta ya za ka yi da wannan tsinuwar da ka yi masa amma idan ya mutu ne to wannan an tabbatar ya mutu ba musulmi ba waɗansu malamai suka ce kana ya tsine mashi tsinewa kuma nan bil mu'ayyana ta tsinuwa ta ayyanawa a cewa ne allah ya tsine mashi amma idan ka ce allah ya tsine makafirai dama tsinannu ne ba kama sunan kowa ba ana allah ya tsine ma yahudawa dama allah ya tsine musu ba kama sunan kowa ba amma ka ce ka kama sunan wani ba yahude ko wani kafiri da sunansa yadda kowa ya san shi ka ce allah ya tsine mashi babu kyau to balle mumini mai imani shi ma mumini mai imani ba a tsine mashi wannan duk kuskure ne ba ce a tsine wa gushi ba wani wanda ya ce a tsine wa gushi kuma sara suwa ba za a tsine musu ba sai dai a tsinuwar ku lura na ce tsinuwa ta hanyar ayyanawa yanzu idan ka ce duk mai tsagin sahabbai allah ya tsine mishi da ba kake a ba ka kama suna ba ba a dire shi sai dai kawai hausa sun ce wanda ya zagi a kasuwa ya san da wanda yake amma ba wanda ya sai kai kotu ya ce ka zaga to amma misali a ce akwai amur shi dan shi'a ne yana zagin sahabbai sai ka ce allah ya tsine ma amur yanzu aka tsine ma amur to ba a san wannan da haka domin ita hadarin tsinuwa 'yan mutu a baya ita fita take yi da ta fito daga bakin mutum to sai ta hau kan wani amma ba ta sabka ƙasa banza so lokacin da aka tsine ma wani Tsino, idan ta fito za ta je wurinsa in tsinan ne ne to shi kenan ta samu wuri idan ba shi ba ne ba to sai ta dawo to in ta dawo shi wannan wanda ya faɗe ta ya zama tsinan ne to shi sanya ba a son yawaita tsinuwa ko kuma yin tsinuwa bitta a yi a kama sunan mutum a tsine masa musulunci ba ya son haka mun gane to balle mumini mai imani da tsine masa

Eh, dama abinda ake so a abin ga ba ana maganar hausa tamu sai a hankali <laughs> ba sai yadda nike eh, ba ana maganar gravity na laifin ba ne ba abinda ake nufi munin laifin sa abu ne mai muni to shi ma zagin tsinuwar mumini shi ma abu ne mai muni kamar yadda kashe shi abu ne mai muni amma wajen girman laifin ai ba za a haɗa kisa da tsinuwa ba abinda ake nufi shine girman munin laifin kamar yadda kisa yake da muni ba haka tsinuwa ba tana da muni to sai dai wajen daraja ko hauhawar laifin kisa ya fi tsinuwa nesa ba kusa ba to amma don a nuna maka cewa abin nan shi ma fi haɗari ne to sai a kwatanta shi da kashewa da kaga wannan zai turo ma sakon cewa to abin nan fa yana da hadari shi ya sanya ala ta halin karka yadda ka tsine ma wani mutum ko ba musulmi bane ba gara in ya mutu kamar wa za a ce fir'auna ana cewa Allah ya tsine fir'auna saboda mi ai fir'auna ya mutu tsinanne shi tsinuwar ta hawa kansa da haka in ka tsine mai hawa za ta ba za ta dawo ba ka da dawowa za ta mun gane ku sai kuma irin da ya kafirai wanda suka mutu yauwa amma wanda yana raye da ransa ka zo kawai ka ba masa akwai hadari amma idan a cikin rububi ne da ce allah ya tsine ma kafirai ko allah ya tsine ma yahudawa ko allah ya tsine ma 'yan shi'a wannan da ya halatta amma yanzu ko zagzaki ba ka cewa allah ya tsine mashi saboda ni ba ka san abin da ke cin zuciyarsa ba <laughs> ko ba haka ba tana yawa kwangila ce yake yi amma a zuciyarsa ya san wannan abu babu kyau kai kuma sai ka buga mai tsinuwa eh <laughs> ya ake zama fiti eh ha shi fa ka gane shi kafiri yanzu ka zo kana magana kafirai ba ka sa shi a ciki su kafirai ne na cikin gida shi musulunci musulmi kahiri haka ake gida biyu musulmi kahiri to ka ce kahiri din nan gida uku ake kasa su ko gida biyu ahlul kitab sai mushrikai ahlul kitab kirista da bayahudi Mushiriki duk wani shi da yahude da kirista su duk suna da awar addininsu daga wajen allah ne kirista yanzu kuna ji a indu a malaysia kiristocin ƙasar suka kai ƙara cewa su a bar su su dinga amfani da kalmar allahu wajen kiran annabi isa wajen kiran ubangijinsu ko mawaye suke bauta ba. saboda ai larabci ne a ƙasar da doka aka yi cewa ba za su kira su da allahu ba da haka duk wanda ya kira shi da allahu ya yi laifi to ba kai yadda allah yake allah a wajenka shi kuma kirista a wurin shi ma haka yake yanzu kotu ta ba su dama cewa suna amfani da wannan suna to kaga da kirista da bayahudi shi yana kilemin addininsa daga sama yake to sake ce musu ahalin kitab ma'abota littafi kiristoci littafin suna cewa daga sama yanzu ke kenan ko yahudawa su ma littafinsu suna cewa daga sama yake amma yanzu idan ka ɗauko mamabiya addinin buda ko hindu ko sikh ko waɗansu dai addinai manya a duniya yan buda ba sa cewa addininsu daga sama yake haka yan hindu su yan hindu ma ya kada ganin gumakan nasu ko ga suna indiyawa suna yi ko ga wani yana bauta marago wanda yake bauta marago ya zera cewa su yi saƙo, aka kawo mai daga sama ko mai bauta ma akuya akwai wani ya zo da indiya yake ce mu akwai waɗansu masu bautar akuya in yana sai ya ja su sai je ce to yau ha abin bautar ku za a ci wani ba sai ya fashe da kuka <laughs> sai je su da ba akuya to ina da bibi ba sai ka daida bautar ba tun da dai ita <laughs> amma an yanka ta kaka wa kuka a gane ka daina eh ai kaga tun daga nan in mutum yana da hankali a yasa wannan bai isa abota mashi ba ana dai bugun shi ya kasa karewa to kai ranar da bugun ya zo kanka ya za a iya kare <laughs> kaga bai iya karewa to kaga da yahudu da nasara addinin suna cewa daga shi yasa ake ce musu ahalin kitab wa ma zalika ba musulmai bane ba saboda su kuma ba sa da awar yin musulunci sai shirkai su kuma wancan duk kungiya ɗaya ce to kaga wannan su ne kafirai ba a sanya yan shi'a nan ciki amma yanzu idan an dawo cikin musulunci na ake samun alfirak su alfirak ake ce musu ko firka ko milla to nan ne ake samun waɗansu wanda su kuma su suna ganin musulunci suke yi amma ba shi suke ba tuna ake samun irin waɗannan shi'a ake samun ƙadariya ake samun 'yan jabariya 'yan jahamiya da 'yan ahamadiyya ga sanan dai da yawa na manzan Allah ya ce addinin zai kasu gida 73 ya ce 72 'yan wuta ne ɗaya za ta fi aljanna to ga waɗannan duk a cikin musulunci ake samun su so su shi adin ciki suke yanzu dan shi ya zo nan zai yin sallah amma da kirista ko wajen wa ya zo nan zai shiga yi sallah shi ba zai sallah ba shi amma dan shi ya zai yin sallah to amma duk da wannan sallar da yake ya yi wani abu a cikin musuluncin wanda shi kuma wannan abun ya kore daga cikin musulunci to wannan shi ne eh, eh haka waɗansu ka ɗauka waɗansu ba kuma sai ga su abinda ba suka ɗauka sallan nan kawai in ka je wuraren kiristoci din na hausa su abinda suke aka ce sai ka ce wane ya fara yin sallah waya musulunci kenan su abinda suka dauka kawai kamar sallan nan ita ce bambanci tsakanin musulmi da wanda ba duk da dai ita din ce kamar yadda manzon Allah ba ya faɗa al'ahadul ladhi bainana wa bainahum as-salah fa faman tarakaha faqad kafara kaga ita din ce Allah ya shirye da mu to sai dai za ka ga su yanzu kamar yan shi'a su sallar ma su ba su ma yadda guda biyar ba farko kenan ko sun yadda da biyar ba a tsarin da ake yin ba kaga tun daga na an samu bambanci su 'yan tatsi ne su ba su ma yadda da biyar ba inda za a bi abin da aƙida ta su ta ce a adadin rakawai wanda ake ba su yadda da su ba a su za a ga akwai abubuwa wanda su basu su yadda da su ba wanda waɗannan abubuwan su ne suka tarkata su suka fitar da su daga cikin addinin musulunci ne allah shirya da mu su don haka yana daga cikin abubuwan da ba a faɗa to sai malam ya ce babu la ya ƙulu li la ya alamuhu allahu ya alamuhu to wannan babu sai mun nasu barin ba da misali mutum ne aka tambaye shi kasan abu kaza misali kasan kaza ko ko mu ɗauka mutum ne aka ba shi sako misali aka ba mutum sako zai tafi abuja sai aka ce da allah ga sako ka kai mawa da in kaje abuja sai ya je abuja bai kai wannan sakon ba sai ya dawo sai aka ce wa da ka kai saƙon nan kawa sai ce yi kai an ya kawo amma an ce baki saƙon nan ba sai ce ai allah ma ya san na kai kun fahimta allah ma ya san na kai yanzu ya ma allah ƙarya ko yin allah ƙarya ba sau da allah ai ya san bai kai ba amma kuma sai ce allah ya san na kai ga laifi biyu ne a ya ma Allah karya na farko kenan don ya ce Allah ya sani sannan ya jingina ma Allah sanin wani abu wanda ba haka bane ba kun fahimta to shi an hana irin wannan maganar sau da yawa mutum yakan yi irin wannan maganar mutum ya san ba gaskiya ba ne ba sai ka yana ce ai Allah ma dai ya san kala to duk abin da zaka jingina ma Allah ya sani to abin nan ya zama to an yi shi kuma gaskiya ne mun fahimta in kana shago abin nan haka ne karka ce Allah ba ya sani balle ko ba a ba kuma ka ce Allah ya sani karka yi haka yana daga cikin abubuwan da aka hana musulmi fada ya ce babu la yaqulu li kada mutum ya ce akan wani abu la alamuhu shi kansa bai san abin ba amma sai ya ya ce Allahu ya alamuhu ai Allah ma ya sani mun fahimta qala bukari bukhari na Aliyu, ibn Abdullahi qala haddasa Sufiyanu qala ƙala amru an ibn abbas la yaqulanna ahadukum li shay'in la ya'lamuhu allahu ya'lamuhu wallahu ya'lamu ghayra dhalika fayu'allima allaha ma la ya'lamu fadhaka inda allahi azimun abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yarda ya ce la yaqulanna kada ɗayanku ya kuskura ya ce lishe'in akan wani abu la ya alamuhu wanda bai san yadda wannan abin yake ba amma sai karfin ƙari sai karfin eh, hali ya ce allahu ya alamuhu a allah ya sani sai ya ce wallahu ya alamu gaira zalika allah ya san abin da bai sani din ba shi bai san abin ba amma sai ce allah ya sani to wallahu ya alamu gayar zalika abin nan wanda shi bai sani ba to ai shi Allah ya san wannan abu da haka kenan fa yu'allimu Allah ma la ya'lamu yanzu kamar yana sanar da Allah abinda yana nuna cewa ga Allah ga wani abu Allah bai san da shi ba ko kuma yana cewa Allah ya san da wani abu alhali abin nan ba haka yake ba kenan ya yanzu yake sanar da Allah saboda shi Allah ai ba wannan ya sani ba tunda babu abu wa fa zaka inda Allah azimun to yin hakan kawa abu ne wanda yake babba a wajen Allah domin kamar da na ce an Allah karya sannan kuma an jingina masa sanin abin da babu shi ko kuma ba haka yake ba mun gane to wannan yana da al'imamin nawawi a cikin littafin sa al'azkar yana cewa inna min aqbahil alfaz almazmuma ma ya ta duhu kathirun minan nasi iza arada ahduhun an ya halifa ala shay'in ya tawarra min kaulihi wallahi kara hata alhimf. Au ijlalan lillahi ta'ala summa kul Allahu ya alamu ma na huwa kaza za wani hauhi al'imamun an ya yace wannan yana daga cikin lafuzza mafi muni Ya ce wannan kuma da yawa daga cikin mutane sun riga sun saba Ya mutu ya ce, ai Allah ma ya sani alhali abin nan ba a yi shi ba shi Allah ma ya sani Allah ya sani ni ne na yi bakin kokari na nan ko ba abin da <laughs> bai komi ba amma cewa ke ni Allah ya san na yi bakin kokari na amma bai yi komi ba ka gaya ma Allah ƙarya cewa Allah ya san ya yi bakin kokarin shi to bai yi bakin kokarin nashi ba so kawai gara ka ce na yi bakin kokari na amma karka ce Allah ya sani domin ka ce allah ya sani ka yi bakin kokarin ka kama allah ƙarya cewa allah ya sani amma shi allah ba wannan ya sani ya sani ba kai komi ba shi allah ya sani to sai ka ce ya san ka yi bakin kokarin ka kama allah ƙarya sannan kuma yanzu kana sanar da allah abinda shi ba shi allah ya sani ba kenan domin shi Allah abinda ya sani ba kai kokari ba sai yanzu kai kuma ke cewa kayi bakin kokarinka kenan allah ya san baka yi kokari ba amma yanzu kana sanar da allah kai ka yi bakin kokarinka to wannan abu ne wanda yake babba a wajen allah subhanahu ta'ala Da haka duk abin da ba a yi ba karkace an yi karkace an yi kuma ka jingina wannan abin zuwa ga allah subhanahu ta'ala wannan babu kyau allah ya bu dace yau kamar haka ne fa za ka inda lahi azimun kamar haka ne an yi hazafin zalika ya kamata ya zama sai aka yi hazafin wannan abin gadade yana cikin larabci allah samu dace su wannan shi ma yana daga cikin kalmomi wanda ba a san yin amfani da su a cikin maganganu allah shirya da mu don haka za a ga akwai kalmomi da yawa wanda ba a san yin amfani da su waɗanda za a ga kuma ta mutane suna ta amfani da su haka mai irin wannan tushe sun ya za a ga magana ma wannan a wadda za a ce da kyau a yi ta a wadda kuma za a ce babu kyau a yi ta to irin waɗannan su ne abubuwan da zai dinga kawo mana a cikin waɗannan kawon da ya fara allah maɗaukin sarki ya shirya da mu kuma ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ina gana a wannan babin ya kamata mu tsaya

wannan abin da aka sa a bincika ya tabbata ko da kuma mutum na sani da ko musulmi ko kuma ba musulmai duka ba amma kuma haɗaka da musulmi da kirista ko kuma zalla kiristoci ko kuma waɗanda ba musulmi ba wato kishi mm. to shi kuma gashi nan inda ta tafi yana sanar da wani abu da ya cewa wani kun ba tare da an gaske shi ba mm. a ai abu idan aka ce hukuma ce to kaga wannan maslaha ce ta al'umma ga baki daya kuma idan gwamnati ta kafa irin wannan kwamitin to kila ana son ya binciko wani abu ne wanda wannan abin zai yi amfani ga al'umma ga baki daya to yanzu a nan ya zama wajibi ya je wannan bayanin saboda a samu wannan amfani kullum idan maslaha ta mutum daya ta zo ga maslaha ta mutane da yawa to ana ta mutum daya a tafi zuwa ga maslaha ta mutane da yawa wannan shine ka'ida a babin musulunci shi ya sanya idan mutum ga gidan shi gwamnati na so ta yi asibiti a wurin ko bai niyya ba wanda za ta sai wannan wurin ta bige ta yi asibiti saboda shi asibiti al'umma da yawa zai amfana shi kuma gidan shi shi kadai zai amfana to sai a kaddamar da maslahan mutane da yawa sai a bata shi to yanzu a nan ga ya dai musulmi ne ya yi laifin da ya kamata a rufe masa asiri ko kuma bai kamata a bayyana ba to bayyanawar nan zai jawo amfani ga mutane da ya to a bayyana shi ya fi zama maslaha sannan abu na biyu wanda zai sanya a fallasa shi ne inda ake cewa a rufe mutum asiri sai fa tsakaninsa da allah laifin amma idan haƙoƙin waɗansu mutane sun shigo to a nan ba za a ce a rufe masa domin lokacin da za a rufe asiri shi kuma wancan za a shiga haƙinsa shi sun ya anan sai a bayyana amma laifin nan sa da allah ne allah ya ma laifin kuma allah ya rufe asiri kila ba a gan shi ba sai kai kaɗai ya gan shi tonan kada ka tona masa asiri amma idan haƙoƙin waɗansu mutane sun shigo ta yadda in ba a fallasa ba su kuma waɗancan haƙƙinsu zai cutu to za na ya zama dole a je a yi wannan bayanin ba za a ce a rufe ma wannan mutumin asiri ba ko da musulmi ne sai a je a bayyana a ce to gashi gashi gashi gashi Allah shirya da mu wa salam ita kasai a ba za a tsaye wata ba a ciki akwai musulmai a ciki akwai musulmai lokacin waɗannan koma kan maganin malam lokacin sai na umar yana khalifa sai mutanen kufa lokacin sa'ad ibn abi waqas yana gwamna a kufa sai suka rubuto masa yana umar wasiƙa cewa suna koki akan gwamnansu shi sa'ad ibn abi waqas suka faɗi waɗansu laifuffuka cewa di yana yi yana kaza yana mana kaza yana mana kaza a ciki suka ce ko sallama bai iya ba sai a kai masa yana umar wasiƙa ba wanda ya fata ma umar rai sai wai cewa bai iya sallah ba ce kai jama yanzu sa'ad ne za a ce bai iya sallah ba kaga ai da ji an san dai wannan ziyar eh, ne ko haka yin siyasa suke cewa amma da haka nan fasai da umar ya cire shi ya ce ya sabka sai an gama bincike so ya sa kwamiti ya je yau bincike da aka shi aka sa don yana sama binciken ba zai yiwu ba to umar ya cire shi ya ba shi haƙuri ya ce sa'ad ni kai na na san waɗannan abubuwan da ya an faɗa ne ya za a ce kai baka iya salla ba su amma kuma duk da haka nan suna da haƙƙin mai masa adalci da ka yi haƙuri za mu sa a bincike ya ka tura kwamiti suka je suna bincike masallaci masallaci suka dinga bi suna amsa rahotannin mutane to duk inda suka je za su ce ga shi gwamnan to jama'a an rubutu takarda an ce bai iya ana kada yana kada yana kada me za ku ce in an yi bayani shi kuma a ce ya kare shi haka aka dinga bi ba inda aka samu wanda ya yi magana sai wani masallaci wani mutum ya daga hannu ya ce shi waɗannan abubuwan suna tuhumar shi da shi kuma yana yi aka ce to kai gwamna kaji ya ce kana yi ya ce shi ba zai ce yana yi ko bai ba amma dai a ba shi dama ya addu'a kawai sai aka ce to an ba shi dama ya addu'a ya ce to wannan mutum ne da ya waɗannan bayanai a kaina idan abin da ya faɗa gaskiya ne to allah bi masa haƙinsa amma idan ba gaskiya ba ne ba to ina roƙon allah ya masa tsawon rai sannan kuma allah ya jefa masa fitina ƙarshen rayuwarsa shi ke da ya zauna to wannan mutumin sai da ya tsawon rai duk wani abokin shi sai da ya mutu shi yana nan bai mutu ba aka dawo kanne duk kanne sun kare shi da ran shi <laughs> sai da ta kai ga wannan fatan idan shi ta zalzalo ta zalzalo har ta rufe idan ba makan cewa ya ba amma fatan nan ta rufe idan so in zai gani sai ya haka ya buɗa sai ya ɗaga fatan amma da wannan tsohai a cikin kasuwa inda zai ga yariya ya karama zai bi ta kuma kaga fitina kenan tsawon rai ga fitina to shi da kanshi an ce an zo ana masa magana ana wai kai wai na irin mutune ne sai na cewa ku ta hakuri da ni addu'ar sa'ar ce ta kaba ni to ashe kaga ana yin bincike mai da an tashi bincike duk mai bayani zai zo bayani ba ba za a ce an fallasa wani mumini ba ko wani musulmi wannan babu laifi magana ka in an ce ƙasa kama amerika da ake cewa ko ta aka dinga tsire ba a baya <laughs> ta amerika akwai musulmai ciki akwai musulmai ciki so idan ka ce allah ya tsire ba amerika ba ka bambance ba to su musulman ciki ya za da su sannan fa karku yi mabaki wata rana amerika nan ta dawo hannun musulmai yawwa to shi ya sanya irin wannan don wata ƙasa ta zo tana zalunci akan musulunci abinda ya kamata musulmai su yi shi ne su bincika me ya ja wannan ƙasa take zaluntar musulunci in a gano ko mene ne ya ja to shi za a yi magani amma di tsinuwa ba za ta yi ba, in za a shekara ana tsine musu ba gaba wani musulmi ba ma shi sai abin ba ya jewa cikin fitila cewa ya yi da addu'ar musulmai tana kama Amerika, ko da allah yana amsar addu'ar musulmai da yanzu ba Amerika, saboda yadda aka dinga tsine mata to wannan shine babban abin da ya kamata musulmai su gano gano matsala shine rabin warware matsala to amma muna cikin matsala ba za mu yi kokari mu gano me ya jiha mu cikin wannan matsalar ba sai mu ɗauki waɗansu matakai waɗannan matakan kuma su za su ƙara jefa ba cikin matsala in ba ya sandu ba allah sauye don haka duk lokacin da matsala ta zo ma al'umma kamata ya samu waɗansu ma'abota hankali ma'abota ilimi su zauna su yi hangen nesa su yi su mai zurfi a zo da sha'arori da rubuce-rubuce da sauransu tuyin al'ummar nan ta bi za a ga allah ya taimake ta samu nasara mun shayin wannan maganar haka yahudawa suka yi ma duniya yanzu dai kaga a duniya cikin waɗanda za ka ce su ne 'yan gata a duniya a yau yahudawa na ciki yau ba mai zalincin ba yahudi a duniya amma ba a isa a masa magana ba saboda yana da izza to tsari ya ma duniya yau ba ka zama shugaban ƙasa a amerika sai yahudawa sun yadda kowa ya kai sai sun yadda sun ba ku kwandishin ta ce idan za ka cika musu to sai su jije kai in ka saba musu kowa ya kai sai sun cire ka su suna da izza to amma kaga su shiri suka zauna suka yi ma duniya shekara 100 da ta wuce baya ba yahudi a duniya ba kaskantacce kamar shi don ko ƙasa bai da ita a duniya duk awawwaɗa suke cikin duniya shi adam hitler ba da ya zo ya ce to shi sai ba ya karar da su ya dinga kashe su ba a komi waɗansu masu tarihi suna cewa ya kashe bai hude sama da miliyan shida. to kaga amma cikin wannan ɗan lokacin yanzu duk duniya kuma babu mai izza kamar su to fulani ne suka yi tsari ne suka yi suka yi bincike mai zurfi suka yi tsari suka ɗora kansa a kai to sai suka bi to mu musulmi mu kamata a ce muna da ire-iren waɗannan to ba ma yi rikicin cikin gida ma ya sha mana kai fada da sauransu ga suna shi sa ke ganin <laughs> ta Allah Allah so yanzu ne kaga abinda ke faruwa yanzu yana bukatar a tashi tsaye kan shi domin al'amura sun kusa da gurgucewa domin yawan zuwa ɗauki wannan kullum faɗo ka ake abin kamar wasa yanzu kanki ya shekaran jiya kenan koyo shi ne waɗansu yara da aka zo aka ɗauka nan su hudu shi wani yana gaya mai ce wallahi yadda kasa ya ce ba kawai confidently mutanen suka shigo da bindigoginsu a matunda suna da target can suka nuwa don shi wanda yake ga ya ce shi ya gansu a matunda ba wurin suka zo ba shi ba su ce bai koyi ba haka za ka ji ana cewa yau an zo yanzu kaduna can wancan satin an zo an ɗauki 'yan makaranta bayan an yi wannan an yi attempt na shiga waɗansu makarantun zai kai sau uku kuma koyau ana cewa an ɗauki waɗansu yaran don da yawansu bai kai na waɗancan ba akwai makarantar da aka ce an shiga an ɗauki yaro sha biyu da malamai guda uku to kaga in al'amuran nan za su gaba da tafiya a haka ina za mu ce kuma su mutanen da suke wannan abun ba waɗansu mutane ba ne ba waɗannan dai mutanen da ake cewa fi abu su ne ba waɗansu ba kaga ya kamata a sanya za a yi da wannan matsalai amma idan wannan abin ya ci gaba da tafiya a haka to wala komi tsayawa zai shi ya komi tsayawa zai to yadda kawai aka ce ba zirga-zirga to ai magana ta ƙare to su maimakon a zauna a kalla abin nan da kyau a gan mene ne mafita yanzu ana magana har yanzu mafita ɗaya ake tirayin jami'an tsaro 'yan sanda sojoji kullum su ake magana ya kamata a fara wani tunanin nan dai alamu suna da ba su iya ko su masu ra'ayin cewa lokacin suburte suna sama mai ake cewa duk wanda ya tashi magana sai ce an ki canza su su gani suke da an canza su shi kenan yau wata nawa da canza su abin ma kara dagulewa bayan an canza su ga ashe matsalar ba a nan take ba to a yi na take idan aka gano matsalai to shi za a samu saukin warware ta sannan mutanen nan na cikin daji kullum ƙara wayewa suke abubuwan suna zama more organized da ne suke a rarrabe amma yanzu ya organize in kun lura domin mutunan da zai zo ya ɗauki mutane ya yi masu bidiyo sannan ya turo a tura ba intanet tun da ya ba daga cikin daji za a tura ba can ba network kaga abin ya zama coordinated an zo an ɗauke su wanda zai bidiyon daban kila ma wanda zai dawo kuma cikin gari ya zo ya uploadin ɗin wannan abin duk wannan abin da yake na mutanen nan suna zama more organized idan ba ya sannu ba waɗansu 'yan tawaye za a zama tunda sun fara faɗa cewa su da ƙasa suke yaƙi haka suke cewa to in suka zama 'yan tawaye kaga yanzu da wa za su yaƙi yanzu da ƙasa suke yaƙi kenan na komi zai iya faruwa sannan mu inda abin ya zama mana gaba su yaƙi bayan mai ake cewa mutanen nan ne suna da awar musulunci in ma ka ce ba su fahimci addini ba shi sa suke wannan zalunci su dai suna nan suna cewa su musulmai ne kaga yanzu ya zama fada tsakanin musulmi da musulmi ke fada kenan yanzu tunda su eh, da kila ma'arna suke zuwa suna kama ana yin cewa da ɗan sauƙi sauki ko to duk in sun tashi ta'addancin su kan wa ke karewa kan nan uwansu musulmi suka zo suna wannan can kuma kudu suka jefa waɗanda ke kudu ko musulman yan uwanmu musulman kuma suka jefa cikin haɗari kuma can aka ci gaba da kashe su ko jiya a usustin an ce an kashe waɗansu fulani su shidda kaganan musulmi ya kashe musulmi musulmin da ke can kuma arna da ke can kuma ya kashe musulmi to ƙarshe mabi sannu ba haka za mu ƙarar da kanmu domin yanzu abinda zai faru waɗansu suna maganar a ɗauki makami a bayan sa kai da an ɗauki makamai aka ba su waɗa komawa tsakanin hausawa da fulani ko tsakanin 'yan daji da 'yan gari tunda a cikin garin ma akwai fulanin misali kaga ya zama yaƙi tsakanin 'yan gari da 'yan daji 'yan daji musulmi 'yan gari musulmi. shi kenan musulmi ya sami bindiga musulmi ya sami bindiga sai a ce ba ruwan armi shi yana yana kallon muna kashe kanmu na haka dole wannan abin sai an zauna an yi tunanin ya za a shawo kan wannan abin waɗannan mutanen ya za a tilasta musu aje makami ɗin nan su kuma can tunaninsu sai ka kasa gane wani irin tunani ne kai ka ce an zalunce ka to in an zalunce kanwa kanwa za ka rama zalince ai kan wanda ya zalunce ka za ka rama to don mi za ka zo ka kama mutum bai san hawa bai san sauka ba ka ɗaukai ka yi daji da shi ka ƙona musu gari mi suka yi maka su waɗannan a zo su yi ma komi ba kuma wai an yi magana ka ce wai kai ramuwar gaya kake kai ma an zalunce ka an cuce ka to sai kasa gane su kuma irin tunaninsu da kuma inda suka nufa sannan dole abinnan akwai masu injiniyarin din shi akwai masu taimaka musu ko a cikin jami'an tsaro ko a cikin gwamnati to dole ne sai an yi bincike an gano duk wani wanda yake da hannu ba ya kawai a ce an cire shi ba yanzu a zamfara ai gwamna ya cire har sarki ya cire sarkin maru sarki ne mai wuka amma gwamna ya cire shi cewa yana da hannu a ciki inda gaske yana da hannu a ciki ba cire shi ne ba kawai ya kamata a ce an kai shi an hukunta shi ba ya kawai a ce an cire shi ba domin an cire shi to ba mai koyi ba kenan amma a kai shi a yi masa hukunci to shi ma hukuncin ba a yi so da haka wani yanayi ne kawai wanda mun riga mun shige shi wala sai dai mai ta addu'a kawai sannan mai ta iya bakin kokarin mai abin da za mu iya wajen gyara halayenmu da ɗabi'unmu mu koma ga Allah subhanahu wataala amma yanayin yana da wahala yanayin yana da ban ci yana da ban tausayi al'umma ce tana rusa kanta da kanta mun ba ƙarshe ba kuma haka za mu gama rugurguza kanmu shi kenan kuma rage ma'ar na aiki Allah ya sauka Allah ya sa mana mafita kuma duk wannan abubuwan suna faruwa kuna kallo yanzu ana cewa shugaba namu ne kuna ji ranar da arna yake shugabanci zai ma damu da wannan abin da ake ne kuma ku kuna da bakin da za ku yi mashi magana na kun bai yi ba sai na wani ne zai zo ya muku a ba bakin da za a yi magana kuma mulkin nan komin ikomin so sai ya fita hannunmu komin ikomin so wata rana dole sai ya koma wajensu to da wani baki za yi musu magana Allah ya sauka

saboda su gwamnatin dole suna to sai su yi ɗaya kowa ya ce kawai da nuka shi kamar da hmm. hmm. magana ta sata <laughs> to ya dama ai dama babban matsalar dama shine aikin ma ga baki ɗaya wani gwamnatin tarayya ne don waɗansu suna cewa ma ko gwamna ya zo ce shi ya sulhu ba ma huruminsa ba ne ba saboda ai ba shi aka yi malihin ba to wannan rashin sa bakin shi ita fada shugaban kasa shi yasa su gwamnonin kowa yake yin yadda ya ga dama kuma yake yin yadda yake so shi wannan ya ce sulhu zai yi wannan shi ya ce ba zai sulhu da su ba da wanda ya ce zai yi sulhun da wanda ya ce bayan sulhun duk kuma ba wanda ke nuna alamun yana cin nasara shi wanda ya ce yana sulhun ai shi har yanzu ana harahara a jihar tashi shi wanda ya ce ya kasa zai yi shi ma ba a daina ba kaga sulhun bai yi yaƙin ma bai yi kenan amma me yasa wannan gwamnan zai ce kaza zai yi wannan saboda ita santa din ta ce komi ba

kuma yadda ake cewa kusan gaskiyar magana ba an ce an samu wajen miliyan 60 a kawo shi eh kuma yana cikin jama'a kuma kamar shugaba ma ne wanda idan ita gwamnatin ta zo a yanga a ba wani za ta fara tuba political device kamar shi amma kuma ga cikin irin yanayin da ya shiga ciki hmm. sai karfe wani ne ya a san duniya ne dalili kowa yana sun yi kudi ai shi dama laifin ba za ka ce ba laifin talaka ba amma laifin wa ya fi yawa laifin shugabanni ya fi yawa idan

ai dama duk inda za a yi ta'addanci in eh, shi ne a inda za a yi wannan dama sai kaga an samu hannun wani infoma kamar yadda ake ce musu yanzu ko yaran nan 'yan mata na na zamfara da aka dauka ai kaga shi mai gadin makarantai da shi aka yi komi shi mai gadin makaranta shi ya gadin ɗinsu ya gaya musu abubuwan da ya kamata su yi su zo su ɗauki yara sannan shi amma shi gwamnan zamfara ai shi ya yi bayani ya ce shi ya san ko suwa ne ne ba kuma ya ce zai faɗe su ya ce kuma ya faɗi za a yi mamaki amma yanzu bai faɗa ba gwamna ya fito ya faɗi wannan statement ɗin an yi ta'addanci kai kana gwamna ka ce ka san wanda suka yi kuma za ka faɗe su kuma ka faɗa za a yi mamaki amma har yanzu bai faɗa ba sai dai kawace 'yan siyasa to alayat halin kaga dai mi wanda yake nunawa kila akwai hannun waɗansu 'yan siyasa wanda za su zo su sanya dauki yaran nan misali don su shafa ma gwamnatin shi wani abu kamar haka nan so laifin duka akwai inda zai zama laifin talaka akwai inda zai zama laifin shugabanni amma su shugabanni wanda su allah ya ba amana to laifin su ya fi yawa sannan kullum in talaka ya shiga irin wannan yanayin wani dole take sanya ya shiga saboda yanayin da ƙasa take ciki ka dauki mai gadi kana biyan shi naira dubu takwas a wata ko naira dubu biyar kai ka da hankali kai ka san dubu biyar za ta za ta rike mutum a wata yanzu a najeriya nan to me wannan yanzu wannan firamaren ina akwai mai gadi aiko tukila kajo da yake yi to to yanzu ya za a kai a hankalce ka ce ka dauki mutum ya gaji ya tsare maka wannan wurin 24 hours kuma shi daya kuma abinda kake ba shi ba zai ishe shi ba <laughs> kaga ai ba zai yi ba so yanzu in aka samu wanda bai da haƙuri bai da ƙada'a ya kasa fahimtar cewa duk da ana zalunta shi amma shi ya ce tunda ba kamo shi aka yi aka ce dole sai ya yi ba shi ya ce yana so zai yi ko ba haka ba to tun da shi ya ce yana so zai to kuma dole ya tsare to in bai fahimci haka ba bai da wannan tsoron allah bai da wannan tawakalin da kana'a sai waɗansu kawo suka ce da allah muna son ka ba mu haɗin kai za mu ɗauki yaran nan amma za mu baka miliyan biyu misali shi tunaninsa kawai to aka bashi miliyan bin nan ma Allah ya ruwa mai asiri ba a gane shi ba har gadin ma bari zai sai ya je ta istighfari ya tuba sai ya bada haɗin kai kaga mai genesis ɗin shi kai shi wannan har da yanayin da shi yake ciki to duk irin waɗannan abubuwan su ne fa shi ya sanya abubuwan abubuwa ne da yawa suka haɗu yasa za ka ji ana cewa rashin aiki yana taimaka wajen yaɗuwar wannan abu kuma gaskiya ne kuma wallahi duk lokacin da kaga 'yan dajin nan in suka samu haduwa ma da waɗansu masu laihin da cikin gari tunda abinda wannan yake nuna in kana son ka gagari kowa a najeriya rike makami to yanzu kowa neman makami zai koma to da zarar an samu waɗansu a gari su ma suka samu makamin ai shi kenan kuma magana ta lalace shi ne stage inda ba a so a kai sannan shuwagabanni. akwai tsabar rashin imani da rashin tausayi na al'umma misali yanzu an zo an ɗauki yaran nan in labarin nan ya zama gaskiya an ce an cire miliyan 800 su barayi an kai musu miliyan 30 tsakaninka da allah da wanda aka kai miliyan 30 ya sako yaren nan da wanda ya sace miliyan 700 da 70 ya fi laifi to kaga na cikin garin na cikin garin ta'addancin shi ya yi na can. ya yi na wancan tushe <laughs> sa za a ga abubuwan duk gashi nan kamar da gaske to lihin da ya kuna kowa ne al'umma ce ga baki ɗaya ta riga ta lalace to amma shi yanzu wanda zai yi wannan bai fa tunanin cewa yana da dangi a jihar nan ba ruwan shi da wannan bai tunanin cewa yana da 'ya'yan dangi ko ba haka ba shi kashi shi yana ganin shi ya hautu da mun tsira ko amma da yana da dangi a jihar nan to duk bai tunanin wannan al'ummar kawai shi personal interest ɗinsu kawai suka sani kaga wani abu ne wanda yana da ban kai shi ya sanya matsalolin kullum karuwa suke ba su raguwa allah ya tsare mu alaikum salam Hmm. Hmm. Hmm. shi kuma abin da ke jawo wannan waɗansu 'yan jarida sun tambaye ni suka ce mun ya aka daina alƙudu na ce to ai mu ba musamman da ya ce a daina alƙudu ba ita dai ƙungiya ta ce a alƙudu kuma haguwa ba ta ce a daina ba tume sun ya ba a yi lokacin da aka ce a yalkunut mu a Katsina ba har tara limamai muke na kamsu salawat aka yi bayani cewa alkunutun nan ga yadda ma ake ga dalilan yin shi a shari'a ga kuma yadda ya kamata a yi shi mutane an dan fara waɗansu suka daina kuma ba cewa aka yi a daina ba to su complain din da mutane suke wani zai ce maka shi sallar tana ƙara tana ƙara tsawo akwai wanda complain din shi kenan tunda akwai wanda sai ma ya binciko masallacin da ba alƙunuci zan je je sallah to waɗansu limaman suna tsawaitawa shi kuma wani sai ya kasa fahimtar ya alkunutun yake so a wajen process na yin alkunutun sai ya kwaso addu'o'in da ba su da alaka da alkunutun da ake yi shi kuma alkuniti a suna direct to the point ake tafiya saboda addu'a ce ta musamman ba ta bukatar muƙaddi ba ta bukatar katima ita ba a bude ta da salati ko ya buga Allah haka kuma ba a kulle ta da wannan kawai da ka tashi Allah ga bukatar mu kawai ita zaka faɗa kenan kulle to sai liman ya kwaso yana eh, ya kwaso ana kashe mutane shi ake so a daida ko to kuma ma ya zo yana rabba da ati fi duniya hasara kaga ba alaƙa to wannan shi amma mucin sai da ba muka yi draftin alƙunutin wanda duka ba ba zai wuce sakan talatin ba amma a haka da yawan mutane sai ce ba su yawa to kashi matsalai ni dai ya fahimta ta kawai mutanen ne su kansu ba su karɓi alƙunutin ba wala Allah kila waɗansu na da waɗansu dalle waɗansu kuma kila ba su da shi sai abu na biyu shi dama alƙunuti na nawazin dama ita malikiya ba ta karɓe shi ba a mazhaban malikiya suna ganin ba'ayin wannan alƙunutin sai dai a yi addu'o'i to kaga malamin da suka tasirantu da fatoyin malikiya su ba za su yi ba to waɗansu sai su ce ba za su yi ba amma wajibi ne al'umma ta gane cewa shi san ya ce kamata ya a zauna kuma shi dama tun da ake yin alkunuti su dama yadda riga ma ba su yadda da alkunuti ba amma dai mu ne ke yi masallatan halin sunna to amma da za a samu a zauna a tattauna matsalolin na a fidda matsoyin da ya kamata a yi mutane su ba da haɗin kai da goyon ba a cigaba da yi wannan dai shi ne matsala amma cewa a yi alkunuti wannan kungiya ta ba da wannan umarnin kuma yanzu ba ta janye shi ba to waɗanda ba su yi ɗin kowa za ka ji da yana kawo dalilan shi wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani dalilin zai iya zama dalili wani kuma ba dalili ba ne ba ai akwai masu eh, amma ba su da yawa ba su da yawa na? suwa a daga kasa ne ba daga kasa ne ba <laughs> allah ya sauke mahaifin da ce da bana kawai biyu za ka ce to ba sha allah wa da wajen wannan mm. yake cewa shi yana so ba gwamnati shawara idan har ana so a daina wannan talatanci da ke na farko dai a daina yan banga da wasu dai kungiya wadda gwamnati za su sai a daina kashe fulani sannan kuma su ma an maida su kama su ba da kasa ba na farko ya yi mutanen cikin gari gwamnati ta ɗauke su ta su makaranta tana kula da su ana ba su ayyuka eh. kuma an ba su ba daji su ba su da ilimi ya'yan su ba su da ilimi an banzanta da su haka sannan wasu bangarori kuma inda suke zuwa suna rayuwa ana bin su ana kashe su ana lalata musu sai da cewa to in har ana so a bawa wannan abun wajibi ne sai wani abu wasu zai amma mutum har za a ci da haka su masu ci to babu ran su za a tausa abin da na je na wani shiwa shi wannan su na wajen wannan sassan eh, to kaga kudancin nan ganin kamar wani side haka na fulani kusan kullum sai ka gan su kudancin nan jiya na ga ogun shiga suna suna halbar shanayen su suna ta gudu cikin daji duk suka da yasa ne ta kawa ko ga da yawa hmm. shanayen suna ta halbar su suna ta rosa musu da kaga tuna wannan magana shi ma da ya ce ana da suka ana yi masa a'a yo aiwa ya jawo ai masa haka su suka jawo a yi masa haka yanzu kai kana gwamna ka ji bala'in da ake a kaduna ko a katsina sai kana gwamna sai ga hilalin nan sun taho kawai sai ka sa musu ido ba za ka sa musu ido ba a'a na ji wannan bayanin amma akwai kuskure cikin wannan bayanin akwai kuskure cikin wannan bayanin kuma Su ka kawo wannan a matsayin uzuri ka ce wai an zalunce ka shi kullum an zalunce ka farko dai da suka ce su an abin gadinsu gwamnati ba su jin daɗi ko to ake jin daɗin gwamnati mu bayan cikin garin haƙuri muke ko kowa haƙuri muke <laughs> idan ka ce wai ba ka jin daɗi ka ɗauki bindiga tsakani ga allah waya ba zai ɗauki bindiga ba a najeriya to su abin da ba su gane ba yadda ba su jin daɗi a dajin mu ba a garin ba daɗi muke ji ba ka gani malam yanzu cikin daji Allah so yake wannan kawai suna dai kawo su ne kawai don su ta da rigima amma sun ba da ne ba ne ba na shari'a <laughs> wa alaikusa Hmm. ba za su yi ba ba za su yi a matsala kenan a shi na ce maka matsalolin suna da yawa shi shi ya sunansa ba ɗahir bauchi ba shi malam ɗan gidan gumi effort ɗin shi damuwa ce mutum ne mai damuwa mutum ne mai kishin al'ummar shi yana damuwa kwarai da gaske abubuwa da yawa suna damun shi ga yana da wannan so abin nan ya zo yana damun shi shi a tunanin shi da ishtiharin shi bari ya je magana da mutanen nan ya ji mai complain dinsu ya za a convincing ɗinsu aje makawai ka gane to sai organizing ya samu fulani waɗanda za su yi magana da su yi organizing yana zuwa yana gami shi to ni a fahimta ta da lokacin da zai fara wannan effort din ya tuntuba waɗansu malamai ko ƙungiyoyi na addini don ya zama to an yi abin gaba ɗaya da wannan matsalar ba ta samu ba ka fahimta to sai ya ci gaba da yin abinsa shi kadai ina tambayi waɗansu manyan malamai cewa shi ya sun yi magana da shi lokacin da zai fara wannan ba wanda ya gaya ma. ba wanda ya gaya ba ko su balalau bai gaya musu ba tukaga yanzu shi kaɗai yake abin shi to da ni a fahimta lokacin ya kamata a ce ya yi magana da waɗansu malamai cewa shi a fahimtar shiga hanyar da yake ganin ya kamata a bi kuma hanya ce mai kyau to sai duk da ya yi wannan ƙoƙarin saboda a tafiyar da yake ba shi ka haɗin da riƙa yana tafiya da su to amma da yake yan dariƙa ƙila su ba su yi magana da su ɗahir boci ba shi kuma ɗahir boci shi kuma tunanin shi sai ya ba shi cewa to ai wannan mutunan ma yana son ya yada a ƙidin izala ne haka ya ce na haka shi sai ya ce da su shiga izala gara su su gaba da ta'addansu kaga wannan son zuciya ne shi kuwa so yanzu idan aka samu waɗansu hilalin suka ji wannan magani, kuma suka yi da magani. mi za su ce ko an musu magana sai su ce a muyan ɗari ƙare <laughs> to ka gani duk matsalar tana nan ta matsala ce ta al'umma bai kamata yi wannan maganin ba na? ba wani arne malar cikin wannan abu wallahi theories ne kawai ake kirkirawa wannan abin dole ne mai yadda fulani ke wannan abin wallahi a'a ka zo ka dauki mutum an kawo ma miliyan 30 ba kudi ne ba a wata ba a fara kidnapping ba ka ji abin da awwal ya fada ba wanda ya dauki yaran na kankara an tambaye shi ina ka fara samun bindigogin ka yace yan shanin shi ne na farko ya fara saidawa ya fara samun bindiga daya su ka zo kayan operation ka samu miliyan 30 dajin nan fa ba shinkawa ake sai da kakai tunanin wai suna da wani access da hanyoyin da za su bi su kai ba abin da suke da kudin a cikin dajin saboda kudin ba su kasuwa a cikin daji suna tsoron kuma shigo gari so ba su da aikin yi sai sayan makami aka samu lalatattun mutane yanzu waɗannan mutane da aka kama recently wannan fa a mudure yake wannan wani ƙauye yake can cikin kaita amma mutanen nan sun san a kawo musu bindiga bindiga ɗaya miliyan hudu mutum yana ƙauye na wannan dildin shi zai zo ya organizing yadda za a ɗauki kayan nan a kai musu a daji to hamun tsaye muna cewa wani arne ke kawo musu bindiga ko arne ya kawo musu ba don addininsa ba shi don ya samu kuɗi ne kawai ba don wannan ba ne ba wallah don ya samu kuɗi ne amin sannan mutanen nan mutanen ma mutanen nan na mudur da abin gari musamman shi wancan na kaita an fa taba kama shi wannan kamu na biyu ne aka yi mashi na farkon waya sa kai kuma yanzu duk kullum a kidnappers din nan fa za a zo a bidiyon su in an yi wannan bidiyon kana ƙara jin labarin su su dai ba za ka ji an ce an ce kotu ba su ba za a ce an kashe su ba su ba za a ce suna hannu 'yan sanda ba da an zo dai an nuna su da bindigogin da aka kamo shi ke nan magana ta tsaya nan to yana da kyau kullum mu dinga kallon abubuwa yadda suke mu da ma dinga tunanin wai wani ne yake zuwa yana wannan abu to akwai sauran aiki gaban mu dole sai mun yadda mutanen nan suke wannan ta'addancin wallahi suke inda za a ce majority of masallatai da rana da jujjuma mai dokar su masallatai da kwanu kuma a suna addu'o'i na musamman da wannan ta'addancin da ake hmm. a tunani da wada abin ya ɗan sauki e kamar ya kamar yadda zai tsara in kai kudu ba kake ke yi na hmm. neman kara da abubuwan suke ana neman Allah ya kawo da sauki da sauransu

na gane na fahimta allah sai wani haka wani ya ce wani ma shi cewa umara aka yi ma alkunuci na ce to ni ban taba san amma umara alkunuci ba ban taba sani ba abubuwan ne da suka faru kansa aka ce a zuwa alkunuci amma a ce wai an yi ma wani amma wannan tunanin ya riga ya shiga kwakwalin mutane ba ka yi cire shi <laughs> Allah sa mu dace eh to Allah dai ya sa mu mafita ya nuna mana inda matsalolin nan suke ya kuma ba mu ikon tunkararsu da kuma magance su da shawo kansu Allah mai iko ne akan wannan fa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh